Nakon eh. ovog zadatka posljednja stvar koju želim je plaziti po podu i hvatati žabe. Eh, eh, više me brine što će centar napraviti s javom. Fakat mi nedostaje taj tip. Da budem iskrena, i mene isto. Java! Ti si novi domar! Java metla! Vidite ti to! Naučio si pričati tako brzo i tako dobro!